kantu eta musika, ongi izaite sozial agusagailuak ordezkatuak ziren, eta justoki horoz gainetik kirolak du arrakasta gehien. Ibai alde elkartean bezala, jendetza zabala onkitzen duen aktivitateak proposatzen dituzte. Michel Astirik ideak dion bezala. Ba, badira, bon, gaunariak, badira, ara, de, denetai bara gure taldean. Eta kultura, kulturari buruz, uh, eh, oida ideia ere, angelun eta kultura, euskal kultura, piskat eta eh, elkartzeko. Hala, oizen helbidea lehenik ibai alden, zen kultura, ez gali, hemen, ah, bon, gure eh, eskolegian barnean, bon, badugu ino piskat, baina hemen, ko, kosta aldean ez da gehiago, bon, kultura bada, baina oizen helbidea lehenik eta kult, uh, kulturari buruz hemen jendeak berriz eta kartzea. Eta denekin dugu, dantzakin, kantuarekin, gaunaliekin eh, eta hori Nunbait, elkarte batenako erresa da jende onkitzea horako gaiekin, zenta interesapisten duten gaiak dira? Aba, ah, bai, <laughs> ba, Aba, interesantua dira, hemen jendeak pasatzen dira hemen, eta galdeak bat dira, eta zer egiten den, bai eta zer egiten aldugu, eta hori. bai. Osagarrian aldiz, angeruko odol emailen amikara talde azkarra balima beti indarra behar dela egin jendeak urbila azteko odol bitze eta Michel Driole lehen dakari ordeak. Voilà, souvent, les gens a priori, Usu jendeak haintzin iditziak baditu, jendeak segurtatu behar dira beraz, eta sustut esplikatu zer den odol emaitza bat, ditugun datuekin, eunaren lauek bakarrik odola emaiten dutela huartzen gira. France Adot 64. ekin lan egiten dugu, zur ezurmuin eta organo emaitza sustatu nahi dugu. Ezurmuin emaitzak odoleko editasunak sendatzen ditu. Iardokitzen dugu gehienetan urbileko bat unkitua derarik. Iardokitzen dugu gehienetan urbileko bat unkitua derarik. musikak beti erakartzen duela aldiz eh, errandaukute music and vox elkartekoek eki margiro gitarista kantariak erraiten dauku zer duen arakastak gehienik. Oh, gitarak bat dira baina guti gora bera baina kantatzeko, jadeak torzen dira bai kantatzeko gehiago eta bizpairu eh, gitarra egiteko, ni bezara, baina nara besteak hemen dira eh, kantatzeko. Eta hori eh, egiten dituzue ikusgarri batzu ere? Bai, egiten ditugu, uh, eh, angerurren zat, uh, adibidez, bada le de Noel, beraz, angerun, eta beraz, bom, etortzen gira, ara egiteko, uh, uda denboran, bizpairu aldiz, eta, uh, joten gira, bai, tikiak egiteko, eta urtean ere, ara.